Allah ya saukar da tubar shi domin wannan da'a da suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan ne wannan sura ta samu suratul tauba kuma ana kiranta al-fadiha mai tona asirin munafikai da nuna mumunai yanda za su yi mu'amala da su kuma babu wani addini cikin addinai da Allah ya saukar wanda ya yaƙi munafukan shi kamar wannan addinin musulunci domin shi na addinin ƙarshe ba za a yadda munafukai su bata su gari su canja wannan addini ba saboda haka Allah ya saukar da wannan sura ta nuna ma mummunai yadda za su kare kansu daga munafukai to daga cikin abin da kowa ke fata shine Allah ya tubar mishi to lalle Allah ya tubar ma annabi sallallahu alaihi wasallam da muhajirai da ansar wannan da suka bi shi wannan yakin tabuk to a cikin wayanda ba samu suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba dan suna da wani uzuri ba ba wani abu ya hana su ba sai dai kawai kasala da son jiki ba ko munafunci ba akwai mutane uku murara bin rabi' ka'ab bin malik da da hilal ibn umayya sahabbai guda uku ba abun da hana su sannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo mutanen da basu bi shi ba suka suka je wurin suna neman uzuri suna neman kowa ya ce ga wani abu ya hana shi banda lafiya ko wannan kaza wannan abubuwa kowa yana kana shi uzuri amma wayannan suka ga ba ba su son su karya suka zo suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya hana mu sai dai wannan shaidan ne ya hana mu da kasala sai annabi ce to ban sa al'amarin ku ba ku jira sai abin da Allah ya saukar da shi aka yi kwana hamsin ba wahayi game da su amma a lokacin aka ce kowa ya kaurace musu kowa da matansu da 'ya'yansu da abokansu kowa ya kaurace musu to lokacin da Allah ya saukar da tubar shi akan da suka bi annabi alaihi salatu wassalam haka nan sai aya ta zo ta saukar da tuba akan su su na guda uku shine Allah ce wa tabi'a ala salatati allazina khulifu haka nan kuma Allah yanzu ya tuba ya tubar ma wayannan guda ukun nan ya karbi tuban wayannan guda ukun nan da yake khulifu akbasu a baya an tauba wato an ce a su jinkiri daga tuba alaihim bi qarinatin ne aka gane su wayannan su uku ne domin Allah ya ce hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat har da ƙasa ta yi musu kunci duk da yalwa ƙasa ai ma a rahbiha duk da yalwanta ai sa'atuha da fadinta fala yajiduna makanan yatma'inuna bi ilayhi ba samu wuri da za su samu natsuwa ba ga ƙasa da fadi amma a wurin su kasa na da kunci wadaqat alaihim anfusuhum hakana rayukan su kai musu kunci qulubuhum lil ghammi domin damuwa wal wahsha da kuma kaɗaita mutum ya zama bejin yana tare da wani bi ta khayyata wajhihim domin tuban su ya jinkiri bai zo ba fala yasuha surur surur saboda ka ba su samun jin daɗi a cikin zukatansu wala in ko ko wani abu da zai cire musu kewa abun har ya kai musu babannu aiqanu har ya kai musu suna zato ko ko sun tabbata an muhaffafa me suke zato ko ko me suka tabbatar la malja'a min Allah illa ilayhi wato babu wani mafaka daga Allah sai dai zuwa ga Allah ba ka iya fakewa a wani wuri ka ce ba ruwanka da Allah sai dai ka koma ma Allah to tunda suka kai wannan yanayi sun mata ba alaihim sai Allah ya tuba a kansu ya karbi tubarsu wa faqahum littauba sai Allah ya ba su ya dacewa da wato da tuba liyatubu domin su samu yin tuba inna allaha huwa tawwabur rahim Allah kuma ya kasance shine mai yawan karban tuba eh, wato gafaran mutane war rahim mai jin kai ai taballahu alaihim Allah ya karɓi karbi su min hadha khas daga wannan keɓantacce liyatubu wato Allah ya karɓi tubarsu daga kin fita daga zuwa jihadi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su tuba da sauran zunuban liyatubu ammatan wanda yake ya game duka zunuban su an kulli ma mada ga abinda duk ya wuce wal yatubu ila Allah ina batan kamila domin kuma su tuba zuwa ga Allah tuba wanda yake cikakke fi kulli ma ya'ti fi kulli ma sayati a cikin duk abin da zai zo musu a gaba a rayuwa kama kala ka'ab kamar yadda ka'ab bin malik ya faɗa ba'da ba'da bayan wannan taubar ta sauka sai ya ce ya rasulullah ya manzo Allah inna tawbati inna taubati me yake inna tawbati taubati inna taubati an akhla'a min mali sadaqatan lillahi wa rasulihi da wannan ayan ta sauka na tuba sai kabil mali ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ni fa tuba ta fa shine yanzu an akhla'a an mali wato in cire dukiya ta gaba ɗaya dukanta ta zama sadaka zuwa ga Allah da manzon shi wato ni na yi sadaka shine tuba ta wato alamun na tuba ga dukiya ta gaba da khala'a kamar mutum ya cire tufa na cire dukiya wato na cire na mai da dukiya kamar tufa ma gashi na cire na bayar lillahi wa rasulihi qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce imsik alayka ba'd malika a a ka rike ka rike ka wato ka rike bangaren dukiyarka fa huwa khairul laka fi maka alheri kaka bayar da duka ka rike wani sace daga gare shi qala sai shi ka'ab ce. faƙultu fa inni amsiku sahmin ladhi bi haibar to e to zan rike wannan rabona wanda yake a ƙasar haibar wanda ke ƙasa ce aka ba tana da da binnai da sauransu ya zan ba da wannan mutumin bawan Allah nan fa da shi aka yakin haibar kuma ya samu ganimar haibar duk jihadi yayi amma na ƙarshen nan sai Allah zai jaraba dan ya fitar da munafukai shine bai yi ba shine suka shiga cikin irin wannan azaba Allah ya tsare mu wa qul ya rasulullah innama innama innama najani Allahu bis-sidq sai ya ce ma annabi alaihi salatu wassalam Allah fa ya tsirar da ni ne bis-sidq da gaskiya wa in wa inna wa inna min tawbati Allah Allah uhaddisa illa sidqan ma baqitu yace kuma yana daga cikin tubata cewa zan taba yin magana bazan taba faɗan wani abu ba illa sidqan sai dai ya zama abun da maganan gaskiya ne ma baqitu batukan ina da rai yayi mishi alkawalin haka qala fa wallahi ma alamu ahadan min almuslimin kuma yace wallahi ban san wani daga cikin wani daga cikin musulmai ba ablahu allah min as wanda Allah ya jarabe shi ya mishi ibtila'i fi sidqi game da fadan gaskiya fil hadisi a magana منذ ذكرت ذلك tun lokacin da na ambaci wannan zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam li rasulihi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahsan mimma ablani Allah ta'ala wanda yafi kyawu akan yanda Allah ya jarabe ni da shi wato tun da ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayi alkawali duk matukan rai yana da rai duk magana da zai zai gaskiya yace to babu wanda ya samu jarabawa ko ko bala'in ko ko cin nasara ahsan wanda yafi nashi domin wannan ya kare shi daga abubuwa da yawa kuma gaske shi ta ta mishi hore ta mishi ta mishi ayin ta ce ma ba hore ba sai ya ce wallahi ma ta'ammat kazbatan منذ قلت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم yace tunda na ga ma annabi haka nan wallahi da gangan dai ban yi nema in yi ƙarya ko da guda ɗaya ba ila yau hada har lokacin da yake faɗan wannan magana ke ba da labari wa inni la arju an yahfazani Allah kuma ina fatan Allah ya tsare ni azza wa jalla fi ma baqiya daga abin da ya rage na rayuwata wato tun da ya faɗa ma annabi cewa ba zai cikin tubar shi cewa ba zai saki ƙarya ba magana shi gaskiya kuma an jarabe shi a maganan gaskiyan nan kuma ya ga amfaninta ba wanda ya samu wato <clears throat> abu mai kyawu kamar shi sannan kuma ya ce tun da ya haka nan bai yi taɓa yi da gangan ko ƙarya ɗaya ba kuma yana neman yana fatan Allah zai tsare shi har abin da ya rage a cikin rayuwar shi haka ka abin Malik gaske shi ta tsirar da shi to to to nan karban tubar da Allah ya masu aka zo musu su uku daga baya bayan sun wahala to wa fi dhilli qisati salati alladhina khulifu wa tawbatihim aqaba wa qala Allah ta'ala to kafin mu je wannan in mun dan koma baya kadan wayannan uku Allah ya ce wa daqat alaihim al-ard bima rahabat ƙasa ta musu ƙunci duk da faɗinta a wannan akwai ilmin nafs ilmin nafs da tura ke ta psychology mutum yana da iktiab iktiab ne ya ji duniya ta ishe shi ya ji duniya ta mishi kunci duk da yalwata ya ji bai da tunanin wani abu sauƙi to irin wannan yakan zama ciwo amma nau'in na mutanen wato yanayi ne na zama da taro da kuma amfani da ilmin nafs shine ja musu wannan iktiab iktiab shine depression da turanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ba shi umarnin cewa ya kyale su kuma kowa ya kyale su kada kuma kowa ya musu magana wannan wani yaƙi ne psychology na ilmin nas wanda ya sa musu wannan ciwo na depression wanda ake kira iktiab da larabci sai ya zama duniya duk da fadinta sai su ji ta yi kunci mutum ya damu to in mutum ba imani ya saka ba a ran shi wani yakan kai ga hayyaji ya gwammaci ma ya mutu wani in ba ma imani gare shi ba haka shi shi na yi in ta yi tsanani saboda ka wanda duk yake cikin iktiabi tsanani ya san cewa la malja'a min Allah illa ilaihi babu wurin gudu babu wurin ladewa babu makawa daga Allah sai dai zuwa gare shi shine maganinta domin abu ne kawai a cikin kanka kake ji kai kadai za ka ji duniya ta yi kunci amma a gefen ka za ka wani yana dariya shi duniya shi tana nan da faɗi ashe cikin kanka ne kawai ba duniyar ba ce kanka ne cikin kanka to ya za ka yi maganinta ka yi tawakkali zuwa ga Allah in tsanani kake ciki ka ce inna ma'al usri yusran akwai tsanani yanzu amma sauƙi na zuwa kada ka yanke ƙauna balle kai tunanin kashe kanka wannan ikti'abin ya fi samun mata dan abu karam dan kiris dan abu kadan sai ta shiga cikin damuwa ta ji duniya ta yi ta yi kunci dan abu kadan abu ne haɗu da mijinta ko da da ƴaƴanta ko da iyalinta ko da abokan zama dan abu kadan kalima ma wata magana kawai ana zaune cikin mata wata magana za a yi wani sai ta ji an soke ta da mashi a cikin zuciya hankalinta ya tashi duk ta saka ta rasa sakina natsuwa domin me wannan irin damuwan nan bacci ma bai iya yi abinci bai jin daɗin shi bai iya kwalliya ya sa tufa duniya ta mishi ko sallan ma bai tsaya ya natsu ya yi ta me maganinta a koma ma Allah shine in ka koma ma Allah kace duk wannan abun mai wucewa ne sannan tsananin nan cikin kaina yake to na koma Allah ya mun maganin shi sai ka ga Allah ya kora maka shaytanin da ke maka waswasin cewa babu wata babu wani hanya sai shi wannan zai amfani kowa har da lokacin da muke cikin tsanani yanzu duk tsanani akwai Allah shi ne ke kwaranye ma mutane wahala to wayannan ukun nan allazina khulifu wa tawbatuhum Allah ya zo muna a cikin wato innuwar kissar wayannan guda uku wayanda suke an bar su an jir an jinkirtar da su ba saukar da tubar ba to aqaba fa qala Allah ya zo da aya sai ya ce mana bayan wannan ya ce ya ayyuhallazina amanu ce muke ya yi hallazi na amanu taƙullah ya kuwa yadda kuka yi imani ku ji tsoron Allah tarki ma'asi ku ji tsoron Allah da bari saba ma Allah wa kunu kuma ku kasance ma'a sadiqin tare da masu gaskiya kullum ka zama da tare da masu gaskiya kakka shiga cikin makaryata kakka shiga cikin wayaudara kakka shiga cikin duk wani abu wanda ke ba gaskiya ba ka lazinci kanka da gaskiya zaka samu haraj zaka samu fita fil imani imani wal uhud kuma alƙawurkan da ake yi biyan taltazimu sidq kullun ku lazimci gaskiya duk abin da zaka yi faɗi shi fa wanda ya faɗi gaskiya bai taba nadama ba amma ƙarya ce in ka faɗe ta ɗaya wani lokaci sai ka yi goma don ka kare su goma nan su kuma sai ka yi musu goma haƙ sai ka zama ka zama maƙaryaci amma tun daga faruwan abu ko mu yana kake ganin shi girman shi da tsananin shi faɗi gaskiyan zaka huta daga wannan lokaci saboda haka ku ji tsoron Allah wa kunu ma'as salihin ku zama masu gaskiya wannan ayan nan da ta ishe mu a ƙasar nan da kowa zama yana da gaskiya duk abin da za ka yi gaskiya illa laifin ne ma ka yi ka ce na yi gashi da al'umma ta gyaru kama ƙarya yaudara tsakaninmu miji ya yi mata mata ta yi ma miji ya'ya su yi ma da wannan kaza shugabanni su yi ma mabiya mabiya su yi ma shugabanni dukkan al'umma cikin karya ya yi na amanu kulla wa kunu ma'as sadiqin mu kasance masu gaskiya duk abin da zamu yi in mun yi magana ta zama gaskiya lima taquluna ma la taf'alun me yasa zaka faɗi abin da baka yi Allah shirya da mu thumma ya'ti bayanin shamil li ahli al-madinati allati hiya qissatu bilad al-islam wa quwwati imanihim wa ma badaluhu fi sabilillahi min tadhiyat fa qala yanzu ayat da za ta zo Allah zai koma bayani ne wanda ya game dukkan mutanen Madina domin ita ce kissa ko ku asima ne ko kissa hiya qissatu biladil islam domin ita ce wato labarin garin musulmi da karfin shi karfin imanin shi da abinda kuma suka bayar da shi ta farkin Allah na sayar da kai wato ayan nan za zo mana game da Madina Allah ya kai wannan Madina domin ita ce ita ce iman na musulunci Madina garin da yake kare wannan addini tsakanin Madina da Makka akwai niqash tsakanin malamai wasu ce makka tafi falala wasu ce madina tafi falala abun yanda yake game da al'umma duniya gaba ɗaya dukkan al'umman duniya gaba ɗaya makka tafi falala domin shine awwala baitin wudi nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil makka ta fi falala akan mutane gaba ɗaya bashar bani adam makka ta fi domin nan ne tauhidi yake tsinsa duk wani mai bauta ma wani duk wani mai kiran wani in ya je makka labbaik allahumma labbaik kawai yake yi ya Allah ga ansa na ina kira ina ina ansa kiranka ya Allah ya yi dawafi Allah kawai yake ambato saboda ka makka ta tsare tauhidi kuma tauhidi shine makullin shiga aljanna wanda bai da tauhidi duk ibada da duk aikin da yi wuta zai je saboda ta makka tana da amfani domin ka tsare tauhidi to in ka tsare tauhidi ka zama mumuni musulmi ba garin da ya fi maka amfani kamar madina domin in an ka shiga aljanna an ce mafi karancin aljanna mai duniya da irin ta guda goma ba to ai kuma aljanna darajat har a kai wasila girmanka cikin aljanna da matsayinka a cikin aljanna aikinka amma shiganta ba aikinka ba sai rahama Allah shigan aljanna sai rahama amma in ka shiga aljannan fa irin matsayin da za a tsayar da kai matsayin aikinka a duniya to shi kuma wannan aikin ba inda ilimin aikin yake sai a madina nan ne garin ilimi nan ne garin bautawa Allah kuma nan ne garin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wanda ya bauta wa Allah ba tare da sunnan annabi ba bai da komai man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun ka in kana son aikinka a karbe shi ka samu daraja mai kyau a janna, alayka bil madina shi yasa Allah keɓe madina yanzu da ambato me Allah ya ce من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يدعون موضعا to dan Allah ya nuna mana muhimmancin Madina da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da yake sakin ha ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahu min al-a'rab bai kasancewa ga mutanen Madina wa man hawlahum da wanda suke kewaye da su min al-a'rab na larabawa kauye an ya tahallafu ma rasulullah bai bai cancanta bai kasancewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita jihadi kuma ku ce ku ku zauna Madina ko wanda suke kewaye da su amma wanda suke can nesa to ai ba su da hanya bai haƙi zagaza lokacin da ke fita gazuwa wato yaƙi wala yarghabu bi anfusihim an nafsi haka nan ba za su yi kwaɗayi ga kansu ba a kan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kak su so kansu kasu so tsirarsu ai ya amma amma amma radiyahu li nafsihi min ash-shada'id wa wa huwa nahyun bi lafz al-khabar wannan hani ne wala yarghabu kada su Allah na hanawa ne kada su nemi makansu su tsare kansu abin da ya dama kanshi wato kare kanshi daga tsanani amma ya yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kutsa wannan hani hani ne kada kada umarni ne labarin na umarni ne Umar radiyallahu anhu wata rana annabi ya kama hannun shaka na ko jin daɗin kama hannun shi da yi ne sai cewa annabu ya ratse wallahi cewa anta habbun nasu ilayya na fi son ka akan kowa illa nafsi sai dai rai na na fi son kai na akan ka gaskiya gare shi ai ah, ya fi son shi akan nabi mana ya fi son shi na fi son na fi wato ba wani wanda nake so kaman ka sai dai kaina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wallazi nafsi yadi ina rantsuwa da wanda raina ke cikin ba za ka imani ba sai ka sai ka so ni fiye da yadda kake son kanka sai umar ya ce ya rantse da Allah shi ma lalle yanzu na fi son ka a kan kaina sa'an na ya ce al'ana umar yanzu ne kai imani cikakke nan son manzon Allah so taklifi ne ba so jibilli ba ne yake son baibayana domin akwai wasu suna cewa mu ahbab muna so annabi son shi na me makaryata so ne taklifi amma in jibilla ne mutum ya fi son kanshi domin ranar tashin kiyama mutum in za ka ba da duniya da annabawanta da mala'ikunta dukka bayan a kashe a sa su wuta a tsirar da kai za ka yi don ka tsira kai amma wannan so ne taklifi an kallafa maka ne shari'a ta sa sai kuma dole ka so shi fiye da kanka ka so shi da shari'ar shi wani zai ce maka yana son annabi amma a ce kala rasul ba ruwan shi da abinda annabi ya ce ina son annabi wani har rasul annabi ya hana ba ruwan shi wannan ba son annabi yake ba innal muhibba liman yuhibbu muti'u in kana son mutum to dole kamai da'a da'an nan ita ce son shi shine son annabi na gaske son shi da son sunna shi da son mutanen da suke bin sunnan manzon Allah alaihi salatu wassalam ba kawai maganan mu ahbab ba kuna kuna yin bidiyoyi man amil amal laysa alayhi amruna fa huwa raddun Allah ya mayar muku wai don san nuna na daya mata annabi sallallahu alaihi wasallam tutruni ne kama talatin nasara ibn maryam bai san yabo annabi bai san yabo ka zo gaban shi kana yabo zai ce a kakka bari shi dan ya wasa da kanka ka faɗi abinda zaka faɗa bai san yabo so duk me buka tsayana ni yabon annabi yana laƙewa da wannan duk ba sunna bace ku faɗi abin da za ku faɗa ka ku bari ɗan yi wasa da ku kar ku zuga ni ku ce abdullahi wa rasuli ni ku ce bawan Allah da manzon Allah ya ishe ni yabo bai san wani ƙari in kai wani ƙari duk shi shige kake ka je ka duba duk sahabban manzon Allah dukansu duk abin da aka rawaito qala rasul qala nabi babu wani laƙabi ko banda wayannan dukansu to wani shishigi ne wani san kuma sa annabi san ƙarya ne don ba takalifi bane Eh, ba kwa son takalifi son ne ba son tabi'a ba Allah shirya da mu saboda haka ba za ka yi imani ba sai ka so shi fiye da komai dukiyarka da komai da kanka ka so addinin shi ka taimaka wa addinin shi ka so wa'anda suka bi sunna shi kuma ka ki wa'anda suka ki sunna shi suka mai bid'a saboda kai ba annabi ba shine son shi ba yi ma annabi ba zai fati ba shi ne wannan bid'a ce annabi ya ce ayi ba sahabbai ba su yi ba tabi tabi ba su yi ba dan kai kai koyo da nasara wai ba shi ne kana so annabi ba kai ne ma makiyin annabi so da yawa mutum ya ce yana so abu amma shi ne makiyin shi kun ga nasara Isa alaihi salam duk cikin bani Adam bai da makiyi kamar nasara wurin so da gulu ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq isa alayhi salam bai da makiya kamar nasara amma kullun gashi nan zikirin shi a bakin su jesus jesus savior savior amma bai da makiya kamar su zami su za su tsayar da shi ran tashin kiyama an ta kunta lin nas tattakhizuni wa inni ilahin min dunillah su ne makiyan shi so ba wai dan ka nuna son ba wai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka duk masu maganan ahbab ahbab ahbab din ba bai da makiya kaman su suna zuwa kabarin shi sun mai da shi eid suna zuwa suna tawassali da shi a cikin kabari duk wannan ba san annabi bane annabi sallallahu alaihi wasallam yana ciwo mutuwa na ajali duk wanda ya zo mishi yana tsoratar da su yace la'anallahu alyahud wa wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yana kokarin tsoratar da ku kakku mai da masallaci kakku mai da kabari na masjid masallaci kada ku mai da shi idi kada ku mai da shi masallaci saboda ka ba annabi bane balle ka ce kana bin kaburukan matattun mutane na annabi ma bai halatta balle nan matattun mutane saboda kabin annabi shine yi mai da'a mai da'a kai yanda yayi kai an sa shi ne misali dan ka gani kakka zo ka ce a'a nazariya ne muka karanta a gashi na fi'ilan yana yi shine son annabi na gaske kuma ka kare addinin shi har tauhidi Allah ya shirar da ku to an ce bai halatta mutanen madina da annabi ya fita yaki ko kuma su zauna gida akan ne me za su yi jin daɗin ne zalika nahyu ayyana takhalluf hana ku da aka yi ku yi jinkiri bi annahum bi sababi annahum la yusibuhum zama kuma kaga wani son annabi ba wai kana yi shi bane kuma wai kawai wai so so so haka a'a so ne taklif domin cikin son shin nan akwai lada mai yawa Allah ya faɗi ladan me yasa la yusibuhum zama'un atash in kun fita kun bi shi jihadi wani kishirwa ba zai same ku ba wala nasabun ta'ab ko wani gajiya da wahala ba zai same ku ba wala mahbasa ko ju' ko maja'a ko wata yunwa ba za same ku ba fi sabilillahi tafarkin Allah wala ma wata haka nan ba za ku taka wani wurin takawa ba wato wata ƙasa ard bi ma'ana wata ba za ku taka wata ƙasa ba tughi eh, eh, wala ta wala ta'una an yughibu al-kuffar yughdibu al-kuffar ba za ku yi tako ko ku taka wata kasa ba kuna masu ba kafure haushi wala yalaluna min aduwin nailan haka nan ba su samun wani abu min adu wani abu daga adu bai shafan su asabahum ne wani abu daga adu bai shafan su aduwin Allah nailan abun shafuwa na musiba kenan qatlan aw asraran aw nahaban aw asran aw nahaban wani abu daga adu daga makiyin Allah ba zai shafe ku ba wannan abun shi sun kashe ku ne wannan abun sun kama ku ne ba firzina ko ku wani abu ne sun kwace muku dukiya duk abin da ya same ku illa kutiba lahum bihi amalun salih duk abun da ya same ka daga makiyin Allah ko menene sai Allah ya juya wannan abun musibar nan sai ya rubuta shi aiki mai kyau ne in ka samu mai kyau in aka same ka mai kyau duk dai kowane hali kake ciki kana cikin samun lada illa kutiba lahum bihi amalun salih yujazu alaihi domin a basu wato sakamako akan shi inna allaha la yudiyu ajral muhsinin lalle fa Allah bai tozartar da ladan masu kyautatawa ai ajrahum wato ladarsu bal yusibuhum abinda dai aka sani shine Allah yana ba su wato abin da suka yi wa fi izharim halal idmar domin da Allah ya ce la yudiu ajra ajral muhsinin da an biyo su yaki sai ce inna Allah la yudiu ajrahum sai ce a sai fitar da damirin ne yazo da sunan su masu masu kyautatawa domin hankali ya koma wato isharatan ila annahum muhsinuna nuna cewa duk wanda suka fita su ne masu kyautatawa wa madahhum bidhalika wa kuma Allah ya wato <clears throat> ba su da fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ga ladan bin Annabi kuma bai halatta wani ya so kanshi fira so Annabi wala yunfiquna yunfiquna fihi nafaqa haka nan ba za su fitar da wani abu su ciyar ba lokacin da suka fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam abun ciyarwa saghira wani abu ne saghiratun walau tamra ko da da dabino fi sabilillahi ka bayar wala kabiratan ko ko wani abu babba wala ta'una wadiyan haka nan ba sa bin wani rafi su kete shi ko su tsallake shi bai sairi da tafiya illa kutiba lahum sai lalle an rubuta musu wannan lada amalu salih kenan liyajzihum Allah ahsana ma kanu ya'malun domin Allah ya ba su sakamakon mafi kyau abinda suka kasance suna yi ai jazaohu wato sakamakon abin da zaka yi Allah zai baka mafi kyawun sakamako ah, thumma innal amra bil khuruj sannan fa ku sani wani abu kamar yadda malai ce wannan umunan da cewa su bi ilal qitali zuwa ga yaki fi sabilillah zuwa ga hanyar tafarkin Allah wa hayya an takhalluf da kuma hana su da ja baya da kin fita la yaqtadi ihmal sa'ir alwajibat ba kuma ana nufi shi kenan sauran wajiban abubuwa na addini duk a basu a ajiye su a gefe ihmal a basu a mance da su a'a ba shi yake nufi ba min bina'il umma domin gina al'umma min al-fiqh kamar misali fiqhu fi eh, da'awati domin sai da fiqhu ake kiran mutane zuwa ga Allah wa hamli awamirihi wa nawahihi ila al-aqasi wal atraf da kuma daukan umarnin addini da umarnin Allah da manzon shi da abubuwan da suka hana ilal aqasi zuwa garuruka na can nesa wal atraf da kewaye wa min huna nabbaha al muslimina to daga nan kuma sai Allah zai kala fadakar da mu musulmai ila hadha al janib zuwa ga wannan bangare allazi la yaqillu ahammiya wanda yake shi ba shi ma bai gaza a muhimmanci ba da fita da jihadi da annabi sallallahu alaihi wasallam anin nufra daga fita wato jihadi fi qital faqal mai Allah yace wa ma kana almu'minun ليتفقهوا في الدين ولينذروا da mala ya ce ya nuna cewa ta yi ba za ɗunguma duka gaba ka kaf a tafi da jihadi to sauran ayyuka ba wajiban al'umma na gina al'umma ba zai yi ba haka to tun da dai Allah ya gwada munafukai yakin tabuk aka gwada aka nuna kuma aka nuna muhimmancin bin annabi to yanzu lokaci ya zo a nuna mutane a'a ba wai za ku kai goma gaba ɗaya ku tafi jihadi ba a'a ai ko ni jihadi abu wanda bai kasa shi muhimmanci ba wato yana daidai kusa da jihadi a wannan abu za a zo in muku bayani insha Allah nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi akwai wani aiki da yake kaman jihadi akwai wani aiki da yake kaman jihadi ce babu shi domin shin wani ku in mai jihadi ya tafi jihadi zai iya yana azumi bai banin azumin nan yana sallah bai hutawa sallah bayan sallah shi nan tsaye har sai mai jihadi ya dawo suka ce ba mai iyawa la tasfina ba ku iya shi to ladan mai wanda fita jihadi ya fita kawai jihadin nan ka kama sallah da azumi har sai ya dawo ba mu iya wannan aiki saboda ka duk cikin ayyuka na ibada zurwata sinamul islam mafi tozon karshen aiki dai a musulunci aiki babu jihadi babu kaman shi iyakan kimman ibada kenan wani ana cikin jihadi kafir ya shigo ana jihadi da musulmai sai imani ya shiga zuciyar shi sai zo ya ga mu annabi sallallahu alaihi wasallam in musulunta ko in ci gaba da yaki daga bayan musulunta annabi yake ka musulunta sannan kai yakin dan take ya kalmar shahada yana juyawa aka kashe shi annabi ya ce amalin qali yayi aiki dan kadan amma kuma lada mai yawa zai shiga aljanna domin jihadi karfin aikin jihadi karfi aiki saboda ka ba wani aiki da kai jihadi amma ga wani ya kai shi kai zai mafi shi zai fi jihadi ne Allah ya ce wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa a dunguma gaba ɗaya mumune su fita gaba ɗaya jihadi ilal gazu zai kasancewa ma ya wato nan ne khabar ne amma kada su yi haka gaba ɗaya falaula halla litahdid ala talab halla shin wa ba za a samu wasu ba nafara min kulli firqatin nafara innan nafara shine a fita a fita a je wani abu Na nafara ne a fita to amma da Allah ya zo da kalman falawla falaw da la launi da la ka hada dade a'a falawla nafara nan masu tafsiri tana da ma'ana biyu dukkan su daya ba wanda an ba wanda ke rinjayarwa sai kuma qara'in ahwal ne ke rinjayarwa falawla dade a'a an fita sai nuha masu larabci sai su ce e falaula ma'ana kwadarwa a fita wanzu sha kwadarwa a tsaya kwadaitarwa a tsaya ba a fita ba to kowane ka ɗauka yana da mahallin shi in kai a madina kake zaune inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake headquarter ilimi headquarter sunna shi an ce falaula nafara ku tsaya Madina kada ku fita jihadi in kai kuma daga wata ƙasa kake masalan ƙasan Iraq ko Makka ko eh, Masar Fasad ko Sham falaula nafara me yasa kai ba za ka fita ba ka je Madina domin can ne gidan ilimi gidan sunna saboda ayan nan cike take da fiqihu min kulli firqatin daga kowane kabila kowane bangare kowane mutane jama'a minhum ta'ifa a samu ta'ifa ta'ifa daga mutum uku zuwa goma sune ta'ifa a samu jama'a wa makasar bakon sauran su zauna in an bi tafsirin madina kenan li yatafaqahu ai a ta'ifatul kharija wannan da ta fita neman ilimi wato wanda suke ba madina ba kenan to da za su je madina ne neman ilimi kharija wanda ta fita eh, allati laha kifa'a eh, kifa litafaqqud idan mun kasance tana da kifa'a tana da wato malaka na fiqihu tana iya fahimta ba kowa ke fahimta ba ba kowa ba amma tana da malaka azzaqi masu malaka kudura na fahimta faham a tura su su yi fikihu fuqaha a kowane zamani fuqaha sahaba ga suna a hannu fuqaha sahaba ba kowane sahabi ne faqihi ba kowa ya sani ba za ka hada Abdullahi bin Umar da Abu huraira ba kowa ya sani malamai sun san wannan tabi'ai ba duka tabi'ai bane fuqaha ibn sirin ba za ka hada shi ko ibn musayyib sa'id bin musayyib za ka hada shi da wani tabi'i wacan a'a akwai fuqaha tabi tabi'in irin su malik akwai fuqaha ba kowane ne yake ba haka kowane zamani yana zuwa har yau mun da muka zo ba kwa ki zama fakihi ba kuma ta'ifa ne kawai suke zama yan kaɗan suke iya ya tafaqahu na din su fahimci addinin nan su zurfi su fahimci wannan addinin domin su dawo ma mutanen su la tafaqahu bil walinziru qawmun ko domin eh, a cikin addini fahimtar addini shi addinin kanshi a fahimce shi wal yunziru qaumahum domin su ba mutanen su gargadi allazina makasu wanda suka zauna fi amalil ukhra wani magini ne wani likita ne wani menene dan sanda ne wani accountant ne wani soja ne wani ga sunan da mutane kowa ci gaba da aikin shi su wa'annan da suka je suka yi fiki sun dawo su zo su yi ma wa'annan da suka tsaya a ayyuka na daban-daban min umurul wajibatil ummatil lazima na al'amarin al'umma wanda ke lazim ba yiwuwa al'umma gata ta nan zube kawai ai abinci a basu ai magani a basu ai komai a gaya musu wannan ba umma ah, muhammadiyya bace idan raja'u annafir nafir alladhina kharaju tafaqquh wa inna zaka fita su je ilimi in sun dawo gare su to su yi musu wannan gargadi ilaihin zuwa gare su qawmuhum mutanen da suke almakisina bi ta'limihim ma ma allamuhu min alahkam ma alimuhu min alahkam wa inda suka fita suka yi ilimi in sun dawo mutanen su su zo su musu gargadi kuma su koyar da su abin da suka koyo na ilimin da suka je da shi in kuma akasin ne wayansu ne suka tsaya madina wayansu kuma suka fita wayanda suka fita in sun dawo wanda suka fito su su koyar da su wayanda suka zauna su suka yi fiƙi su koyar da wanda suka shigo wanda kuma suke fita neman ilimin sun da garin su su koyar da wayanda suke zaune allahum yahzarun ko da za su ji tsoro su dauki saunan su kar su fada cikin musiba fiqhu kadai ke fitar da mutane daga ba nassi ba zaka yi haddace qur'ani baka san ma'anar shi ba rubba talil lil qur'an wa huwa yal'anuhu ana sabin maliki fura tana karanta qur'ani qur'ani na la'anaka domin kana yin san abin da yake yi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam an ba shi jawami al-kalim kalima dukulallu ma'anannu ba kowa ke fahimta magana shi ba rubba muballan aw amin sami'in zaka yi magana shi amma zaka kai ma man huwa afqahu wanda fi ka fahimtar magana ya sa ta an ta da ta ba kowa ne faqihi ba kace qala rasul ko qala allah wannan kuskure ne inda halin da muka shiga ko ba wani abu ne, dan dauke ilimin ne da aka yi shine yace me ai ya'limuna ma yajibu alaihim domin mutane su san abin da yake wajibi akan su min wajibati dinihim na wajibobin da ke addinin su wali yaqumu aidan bi mutatallibati hayatin kuma su tsayu da abinda rayuwarsu take bukata addiniyawiya ta duniya fala budda lil ummati an taquma an taquma rijaluha fi kulli madin al haya yace malam kace dole kowace al'umma ya zama kowane filin ilimi filin kare al'umma ya zama al'umman nan tana da mutane da suka tsaya a kanta akan wannan abu wa illa falan kun ummatan mustaqilla in ko ba haka ba to wannan al'umma ba za ta zama tana da yancin kanta ba bai yi wa ka dogara a abincinka wani maganinka wani tafirinka wani ilimin komai naka akan wani to kai bawa ne kana so baka so baka da yanci halin da muke ciki kuma ummar muhammad sallallahu alaihi wasallam qa'ibatan dukan ta dogara take akan wani makamai in muna yaki tsakanin mu ma makaman su suke bamu kuma sun bamu makaman wani lokacin su ce kaga makamin nan akul kai amfani da shi can wurin a gabas kai amfani da shi a yamma sannan an baka makamin kuma sai a cire wasu abubuwa sai ka zo neman spare part wani bawa Allah ke gaya jirgin sama nan da kuke gani mutum kai kamfanin jirgin sama masha Allah kai kuɗi jirgin sama an ce a rana ɗaya sai ya kawo maka wani bawa Allah yake ba a rana ɗaya jirgin sama yakan kawo mishi kuɗin da tirela guda hamsin a wata ba za su kawo mishi ba amma me sai daga baya gane wani abu ashe kuɗin nan miliyoyin nan da suke turo maka tara kana tara su ashe turawa kake tarawa domin jirgin akwai karafun nan sai an canja su wai sai wani sea check in ka je duk wannan kuɗin da ka tara kaɗan za a ban maka duk za su kwace shi a wurin su ya kera jirgi ya baka wani lokaci ma za su taimake ka a baka loan a bani kana ganin kana da jirgi to kai kai su kake tara kuɗi domin baka iya sabis ɗin shi al'umma dole mu zama mun kai har muna jiragen mu motocin mu maganin mu komai namu yanzu ga annoba ta zo ta mamaye duniya duniyan nan gaba ɗaya indiya isra'il europa dukkansu duka wurin ilimi ana nan ana neman maganin rigakafin wannan abu mu musulmi muna nan muna zaune a'a wata allura ake so a yi za a kashe ku subhanallah jahilcin mu ya kai inda ya kai maimakon mu ne a gaba wurin allurar neman ta don mu samu mu fito a taimaka mutane kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya nuna muna yadda ake yi kuma wannan tsare mutanen nan shi ya ce a yi wai yanzu mu ne muke a muna zanga-zanga wai sai mun fito mutane an ce ku tsaya gidansu a'a sai mun je juma'a to ku zo ga mota a kai ku juma'a za ku je kano za su je yau munafukai ana cuta ana kokarin hana cuta ta shigo cikin jama'a wannan wasiya babu wanda ya sani sai annabillah annabin Allah ya ba mu sirrin yadda ake maganin wannan abun amma wai muna nan har yau muna musu in an samu ba sun kakku yadda za a kashe ku ya za a kashe ku jahilci ya kai ga haka ba su san kamfanin magani kamfanin magani kuɗi suke so ba za su yadda ba za su yadda su sa guba tana kashe mutane ba wannan kamfanin ya mutu kenan a duniya sannan lafiyar duniya world health organization likitoci ne daga dukkan duniya ba su gani yanzu ma mai magana daga ethiopia yake likitocin duniya suke da ido kan lafiyar duniya ba magana yanzu america zargin ma united nations me yasa ke gaya mana da sauri an ga abin nan bane take yi ba america ba ce ke murta ta ba wani ke murta su ba mutane mu dai muna cikin wani eh, mun zama dai kaman ka'ab din nan duniya ta muna kunci duk da fadinta don me don zunubinmu, don zunubinmu mu komai makirci komai makirci alhali ba san musulmi in ya lalace ba wallahi ya fi yahudu don tsara lalacewa wa yahudu laysat nasara ala shay'in wa qalat nasara laysat yahudu ala shay'in wa hum yatluna al kitab su ba su da juna ba amma mu fa annabi ce mu la tatabi'anna sanan man kana qablakum in musulmi ya lalace bayan shaidancin shi nashi na kanshi na maguzancin shi kuma zai bi yahudu kuma zai bi nasara ya hada guda uku saboda haka musulmin da ya lalace ya fi yahudu nasara lalacewa saboda haka wa illa falam takun umma mustaqilla duk al'ummar da bata dogara a kanta ba abincinta maganinta tsaronta makamanta da komai nata wannan al'umma tana danne baiwa ce wa huwa amrun hayyun wannan al'amari ne wanda ke da rai fi kulli waqtin a kowane zamani wa hin wal asr duk wani zamani akayi. wannan al'amari yana nan tsaye ba abin da ke soke shi wa zikra tafaqqu fi din sannan kuma an ambaci fahimta addini yubayyinu ahamiyatahu fil haya yana nuna muhimmancin fahimta addini a rayuwa iz bihi tarbitul ummati bil qawanin domin shine yake daure al'umma da dokoki na al ilahiyya dokokin Allah al mardiya wanda aka yadda da ita ladayil kul wanda yake dukkan kowa zai yadda da ita a bita a tsara rayuwa musulunci kullum yana son tsarin rayuwa da da'a da ilimi bari mu ba ku misali ina bada misali da corona nan domin darasin da ke cikin corona mutane ba sa mai da hankali ba magana wai kawai ji tsoro cuta bane na ɗaya da duniya gaba ɗaya kakaf mai arziki da talaka mai mulki da mabiya duniyar nan gaba ɗaya muna cikin musibarta ko ƙasan china take ƙere-ƙere ai ƙere-ƙeren in ba kasuwar da za a saya aikin manza ne za ta zo ta dina to wannan musiba ta nuna ma mutane al'umman Muhammad sallallahu Alaihi wasallam cewa mun dogara a wa'yansu ba a kanmu ba, a komai namu, a tunaninmu. Saboda haka yanzu ya kamata mu zo kowane fili na ilimi, musamman muna da mutane, muna da mutanen da za su riƙe wannan al'umma. a ɗaga ta da ilimi ba da jahilci ba domin nan malaci alfiqhu fi dini yana da yubayyinu hu yana nuna mahimmancin fiƙihu a addini domin in baka da fiƙihu a addini addinin sai ya zama ka wabal ya zama maka musiba in baka da fiƙihu a addini sai addini ya zama maka musiba sai da addinin kuma ka cuci kanka shi yasa duk wanda ya tsananta ma addini duk ya matsanta ma addini ya rike shi ba inda ake rike shi ba zai halaka shi addini amma da fikihu shine zai ce okay a rike wannan damdam kada a bari ya kuce a wannan ba komai za a iya barin shi me za a rike me za a sake me za a kaddama me aulawiya shine fikihu misali yanzu fikihu duka duba Tawan, fikihu ya ce in akwai tsoro zuwa masallaci kada a haɗu kowa ya tsaya gidan shi shine fiƙihu ba ne ka ce eh, za ni da salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah an ce aje masallaci ana tsoro ba a tsoro ana ruwa ba a ruwa an sha ta wannan ba fiƙihu fiqhu bane fiqhun shine a duba halayen da ba za a je ba wanda bai da fiqhu zai ce aje menene ake tsoro mutuwa ce ai mun yadda mu mutu sahabai walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun sahabbai ba ka ga mutuwa ne duk wanda ya ce maka ga mutuwa yanzu nan ka ga spark kawai za a yi yanzu nan zaka kowa ya tashi fiqihu shi ke tsare al'umma amma in ba fiqihu da addini ma suka halaka kanka Allah shiryar da mu wa baqil ma'lumat da sauran abubuwa na ilimi wal da fannoni minal al istidadat domin suke shishiyar da mutane lil quwwati a samu karfi war ribat da kuma kare da hifaziha ar ribat shine a samu tsarewa domin tsare al'umma dole sai da riba zai zai haka babu ilimi ta yaya za a yi haka babu ilimi ilimi ya zama wajibi a wannan al'umma kuma fikihu addini kuma fiqihun nan markaz din shi Madina saboda haka dole zama mutane sun koma ma fuqaha a addini wayannan fukahan Allah ya riga ya tabbatar da su sun yi aikin su sun daddale kawai abin da ya rage mu mu bi wa fitowa da matsalolin fikihu muna raba al'umma mu tsaya kan abin da magabata suka tsaya a kan shi shine mafita ga al'umman nan sannan kuma wannan ilimin ba kawai ya tsaya ilimin addini ba ne akwai ilima ilimomi da yawa ilimi iri-iri wanda yake na ga lokaci ya kare gobe eh, insha Allah za mu fara akan wannan aya da mu yi magana irin ilimi ilimi wanda addini ya fahimtar da mu cewa a je a yi a bincike a cikinsu Allah shirya da mu eh, eh. ɗaya ne duka daidai yake da sauyiya wanda suke madina su tsaya su koyi karatu a madina wanda suke majan madina su je su kai koye ta ko ku inda kuma ilimi ya je wasu ne to ga ta baiwar Allah ah, ta ba da kayayyaki domin a ba marayu Allah ya saka mata da alheri ta ba da eh, buhun shinkafa da katon biyu na makarona da katon biyu na spaghetti da kuma <clears throat> ga su da abubuwa su indomi katon biyar son kason uku tomato pep an ba da katon daya da wake yuan eh, bag wato jika daya allah ya saka mata alheri ya <clears throat> wata musanya da abin da ya fi alheri duniya da lahira wannan dan a ba marayu alhamdulillah sallu ala nabi wa alaikum sai suna so su yi minti biyu da ok to rasu da su ko ya ba mu lafiya da lafiya da wani Amin.